Ulamalar näme käfiri, müşrigi, murtedi näçä bölýärler? Ikä bölýärler. Ridda mugallaza we ridda mujarrada we ýagny şeýle bir bir adam dinden çykýar ýöne onuň näme zyýany ile güne ýetenak emma bir adam dinden çykýar onuň zyýany ile güne ýetýär bu Merdan bilen näme Begli diýilýäniň murtetligi ýöne bir şeýle näme sada murtetlik diýilýän murtetlikden-de olaň mürtetligiň näme mugallaza, erbet görnüşinden, sebäp diýseň olar näme öz riddetine, öz düşen näme dini bozýan zatlaryna başga-da bir topar musulmanynyň düşmeklikleri üçin jan etýärler, gaýrat etýärler we şu küfrüni şunuň ýaýratmaklyk üçin, şu müşrikleň, käfirleň arkasyny almaklyk üçinem şuwada Medinede ýaşaýan Merdan diýlen mürtet türke barypdyr, onam belläp goýuň. Näme şu adam şo taýda näme özi ýalak käbir mürtetler bilen jemlenşip näme etýäler tagutlaň käfirleň arkasyny alýalar düşündiňmi Röwşen ýalňyşypdyr prizidende käfir diýmelläl eken Röwşen ýalňyşypdyr näme müşriklere müşrik diýmelläl eken sen şo ýurda baryp näme lä ilähä illallah Muhammadar Rasulallaň dürs manysyny pygamberleň öwredişi ýalak düşündirişi ýalak öwretmäň deregine sen ýurt aşýaň ülke aşýaň näme pul sarp etýäň, Alla we Rasulynyň we mu'min musulmanlaryň näme duşmany bolan kapyr tagutlaryň näme arkasyny almaklyk üçin we şu kasetede inşa Allahu taala ha haýsam bolsa bir internetde käbir adreslerde näme ýaýradylar ýa-da nim şeýle musulmanlaň arasynda ýaýradylar.